Erretegia! Zintzilik irratiko saio informatiboa. Egunero, iluntzeko sortzietatik aurrera. Errepikapena eguerdiko ordu batetan. Erretegia! Entzun eta parte hartu! www.zintzilik.net FM EUN Ostiraleko erretegia entzuten ari zara zintzilik irratian. Eh, hasiko dugu El Madelon Literatur Lehiaketa Zariak gaur abe, e, abenduaren amal giza eskubidearen deklarazioa eguna e, emateko en, nork irabazi nork irabazi e, Literatur Lehiaketa Madelon Zaria, bai? gurekin zaudete el Ibon epaimaiak, ez Ibon eta Jose Mari Carrere berak zen partaidea, baita ere hemen nire eskualdean bueno, handago e, eh, zi, irune zinegotzi kulturala eta hemen unai gazte kulturala. da. Eh, bueno, el, deciros que este año ha habido 17 eh, personas que han participado en el certamen de literatura eh, y aquí y hoy vamos a dar los nombres de quienes han quienes han ganado en, las dos modalidades de jóvenes de 14 a 18 años y eh, un poco menos jóvenes, ya adultos, de 18 a 25 años. Entonces vamos a empezar por, los más jóvenes y tenemos que decir en principio también que ha habido participantes de diferentes partes del Estado español. De Euskal Herria ha habido 6-7 participantes. En euskera ha habido eh, tres, relatos, solamente que lo han hecho en euskera y el resto en castellano. Hemos tenido también dos, relatos que han llegado, uno de, México y el otro de Cuba. Y de hecho, eh, uno de los relatos que ha llegado de Cuba ha sido la que ha conseguido el segundo premio de gente joven, con 16 años. Eh, eh, entonces os voy a comentar que quien ha ganado el primer premio de jóvenes con el seudónimo de Charizard, correspondiente a Carlos Catena Cozá, de, 16 años, como decías, de Jaén, y este chavalote ¿eh? Eh, fue también en el año pasado, en el 2011, el ganador de los premios de jóvenes convocados por la Junta de Andalucía. Eh, siguiendo con los jóvenes, eh, tenemos el de Yaslin de la Caridad Chávez Quián, de 16 años, que es eh, natural de Colón de Matanzas, de Cuba, y con su relato El color de la noche. Y luego ya en la segunda categoría de personas de 18 a 25 años, eh, tenemos lo que la sociedad no puede arrebatarnos, que es de Pamela Fernández Tobar, de 23 años, que ella es de Valladolid. Y también, ya por último, el segundo clasificado de la categoría de 18 a 25 con el título del relato de Si Ulrich hubiese tenido una cámara fotográfica eh, que está firmado el por eh, em, quién es este eh, Roberto Carro Vázquez de León. Em, a mí me gustaría también que sepáis que a todos los participantes y a todas las participantes se les va a hacer entrega de eh, a todos los que han participado de un triángulo, que es el que utilizamos en el día del homenaje que hicimos a, a Santi en el pueblo, pues tenemos unos cuantos que también les vamos a dar a todas y a todos los que han participado. A los 17 se llevarán uno cada uno. Eh, entonces, a mí sí que me gustaría que, ya que tenemos aquí a los dos miembros del jurado, pues que contaran un poco cómo han visto ellos los relatos, empezando quizás por quienes han, sido los los merecedores según su criterio de, haberse les otorgado los premios, ¿no? y recordaros que la siguiente edición, la cuarta edición de Madelón Literature Saria será dentro de, dentro de dos años, ¿eh? en el 2014. Diría el de, ya es un mes. No, Bueno, perdiendo nada, eh. Bueno, ba, mm, ez dugu gauza mirik prestatu. <laughs> Orduan, bizi bat esplikateko dizuet zein dian irabazi duten e, eh, narratzioak, ez? E, bueno, konturatu ginen Jose Marita Biok eta hortan adoz egun den aurkezten zian narrazio askotan zegoela oso ikuspegi e, tragikoa, ez? E, eh, homoseksualitatea, zeo eta Orduan den beste batzuk, ba, bizkat beste ikutu batzuk atenak, beste lako irakurketa bat zutenak, ba, bai bizkat humoretsuagoa, ironikoagoa, edo jolasa gehiago egiten zutenak ez. Eta arduan azkenean, ba, irabazi dutenak, bizkat hortik joan dutenak, e, joan dian, eh, hortik jo dutenak izan dira ez. E, bueno, amalau amazazpiko kategoria hortan, irabazi duena da, el santuario de los objetos encontrados, eta bueno, gustatu zitza gustatu zitza egun narrazio hau baita ere mm, vuelta ematen ziolako ikuspegi tragiko hori, ez? Agertzen dena da e, travesti bat e, bere maitaleak izandako gizonak hiltzen di joana eskopeta bat, ez ego, pistola batekin eta, bueno, iten zituen oso ba, komentario ez, ironikoa, graziosa, bai bere buruari buruz eta bai bere maitale hoiei buruz, ez? Em, Tardun esan dagoa, ba, ikuspegi zer hori tremendo hori gainditzen zuen eta beste ikuspegi bat ematen zion, ez? Jolas, jolasarekin lotuagoa, pixkat ikutu beltzarekin, ez? Pixkat makabroa neurri batean, baina umorea galdu gabe, ez? Eta orduan hori interes jarri eritu zitzaigun. Eta bigarrena kategoria hartakoa, el color de la noche da kubatar, eh, bai, hau da kubatarra, ez da, bai, e, eh, zer neska kubatar horrek eta hemen agertzen agertzen dena da neskentzako internatu bateko historia bat, ez? Eta hor agertzen da nola gauez e, protagonistak ikusten ditun, ba, hori bi nesken arteko harremanak eta iruditzen zaio bat beste bat eta ze hori beste bat ausatzen nahi dela edo baliatzen nahi dela horretaz zorduan ez dakiz egin horren aurrean. Baina gero hori ikusten duen bitartean aldi berean bera ere hartzen da berak ere baitula eh, antzeko desioak, ez beste neskikiko, tardona hasieran mm, baztertzen zuen desio hori gero ikusten du beregan ere gertatzen da, gertzen ari dala, ez. Orduan interesgarri iruditzen nola aldaketa hori eh, dagon kontatuta ipuinean, ez. Hasieran sentitzen duen retxazo horretatik, ba, gero berak ere ikustea bere barruan ere badauzkala holako desioak, ez. Eta, bueno, iruditzen egun oso ongi jatzia, oso ongi girotua zegoela internal horretako giroa, ez, gauean zer gertatzen da, bizkat Eta ono, niko egin abarmenduko nuke ipuina guta. Eta nik. Koma izo? Bo, nahi, e, eh, arretzen lehenengo gauza da, justo, eta horre guztia, eh, Euskal herritik kanpokoak direla, ez da? Hmm. Horre, eta baita ere, Euskara, Euskara lorrean, e, lau, gazteetan, gazteetan, gazteetan, gazteetan, gazteetan, gazteetan, gazteetan, gazteetan, gazteetan, ezen gazteetan, emezortzea egitea goz. Orduan, e, ba, bada betikoa, ez ne, behar dugu tegingo dugu. <laughs> zergatik ez den presentatzen, jendea, eta eh, halako gauzak. Ez? Eta gaina kasualia euskara ze, atal bakarra dago, ez dago, sari bakarra ez dago euskarantzat, erderantzat, <clears throat> e, eta ba, euskarazko relatuak saririk gabe gelitzea. Ez? igual merezita, igual gure eh, gu epaile oro jakitunen atletik ez. Baina, bueno, eta gaina, e, eh, emezortze hori bostetik bakarra presentatua. Guan, e, eta beti animatzea idazteko. Igual, gaiarekin, gai igual jende asko atzera botatzen du, badirudi gai izan behar duela nola homosexualitatea za, ari den badirudi homosexuala bakarrik idatzi dezaketela edo bereintzak gaia bat dela, ez Eta azkenean, e, beste gai bada, edo berek aipatu den bezala de los, de los objetos perdidos, edo, bueno, alde askotatik e, e, hartu daiteke gaia ez. Gero, atentzio eta komentatzen duen ere, tra, transsexualitatearekin e, e, dauden ipuinak. Berra beste urtean baino gehiago edo, Eta komentatzen duen, behar bada homosexualitatea ez dirudi transgresorea dela gaur egun eta homosexualitatean e, paper hori transsexualitateak hartu du ez da, hau da eh, transgresorea edo or, arazoak ikasten dituela, nola bite, badirudi e, homosexualitatea nola baiteko onarpena daukala, mehan transexualitatea garai bateko homosexualitatearen hori transgresioa ekartzen duela eta hor daude, e, historio o, tragikoenak edo pixkatolakoenak. Eta nahi era atentzio ditzen dit gaia tratatzerakoan behar gaipatu nolako e, hori tragedia kutsu edo ematen zaion. da? Bali horrein dikan, E, estigma bat izaten jarraitzen duela. Ze askok dira, ia ez da esperientzia pertsona, pertsonalak edo lehenengo pertsonan idatzitako relatuak e, esperientzia pertsonal e, gisa idatziak. Ia ia eguneroko egunkari e, horretan idatzitako zerbait dela ez. Eta zei, askotan falta zaio pixkat literaturak behar duena ez da. Ies egin e, horretatik eta e, fikzioan, sartu nahiz fikzio realista bat izan edo baian, e, punto hori ez, nire ustez. Ja, bueno, eta irabazi, bueno, irabazlea dena emezortzio eta urte artekoan. Ba, bueno, azken pinean, e, urt, e, kategoria bat obesten e, arteko diferentzia ez da gondi, aukeratzeko orduan, ez da? Orduan, e, berak aipatu du zergatiko, zergatik iritu zaizkigun e, hauek saridunak guri. Geo berba aldatzen bai joste beste batzuk izango dira ez. betiko lehiaketetan eta betik gertatzen da hori ez da. Baina irabazlea azkenean e, egiten du pixkat e, hori feedback bat bere bizitzan ez. Festa batea joaten da eta orduan gogoratzen du berak izandako dako alako maitasun historio bat irakasle bat egin emakumeak. E, gertatzen den historia, Kontatzen dut, dut eh, badu punto hori, ez? bueno, li, literatura edo historia batek e, beharko lukena, ez da. Bueno, kontatu ezen beste lehenengo personan izan da ere, ba distantzia hori, ez? kontatzeko gauzak eta. Galako. Eta bestea, ziurrik eu eh, una kamera fotografika, ba gehiago sentsazioetan eta sartzen den e, historia bat, ez da, sensazioetan neruz kritika bat eginteko, ze dena alakoetan beti da polita, eh? nik uste dute jendea gehiagi idazten duela. <laughs> ez, askotan eh, badago literaturan gaineko alagoi badirudi adjetibo gehiagi izaztu behar direla, eta gauza deskriptibo egiak egin behar direla, eta nik uste dut ere e, sintesis gehiago, ez da egite behar dela, ez da. Hau da, ekintzetan, errelatuan, gertaeretan gehiago zentratzea eta zen beste digresio, bueno, alakoa. Hoietan, ez da. Behan, bueno, behan hori ja izango nintzate irakaslearen egitea eta ez da gure lan. Behan, Bueno, behan, nik uste, ez interesgarria eta behar bada e, eh, antolatzen atletik igual, nik uste, zen, ez? alako indar gehiago euskeraz bialtzen dituzten ba. eta idazten den, ez da beste sari bat aparte jarri bat zaizkila ardaldunei bai. alako, egiteko berai, e, eh, pixkatere igual animatzeko jendea gehiago idazten, ez? Eta e, ez dut gai interesgarria dela eta eta argitaratze ditu gauza asko horren gainean e, homosexualitatea, transexualitatearen gainean dauden iritziak, eta hori beti interesgarria da, niretzat, ez, hemen ataz, ez diskurso batean, komunikado batean, baina literaturan, ez. Hmm. Eta hori beti, azken menean, interesgarria da. Eta isildu gana ez bestela. <laughs> Bai. Bueno, <laughs> eta, bueno, ba, lehenik eta behin soriontea ba, gaur saria jaso duten guztiei, baita ere sorriontzoa antolakuntzari ba holako ekimenak antolatzeagatikan ja hirugarren ikitaldi izan da ta fiska Mikelek leno esan dunez laugarrena ere martxan jarriko da hemendikan bi urtetara ordon bueno etorkizuna aukiko du literatur sari hau eh ba fiska hemena izan esandakoaren arabera ba pozgarria iruditzen zaidnei ere Euskal Herritik kanpo ere jendea ere parte hartzea, kubatikan entzun dugu gaina saria eramandu, du ba, hoy bueno, balaka bere garrantzia, amazazpilan aurkeztu dira, eta batzuk kanpot, kanpotik aurkeztia, ba, e, ere pixua ematen dio txapelketa berari. Beste aldetik pena, euskeraren presentzia, ba, bueno, hain txikia izatea, bine, bueno, agian beste urte etortzen dien urteta, ba, igual, hemen aipatu ban, sari hori berezi bat ematia, ber, denon artian, euskaren presentzia, ba, indartzen dugu, bine, bueno, berriz ere, ba, zorionak, A eta abe urren la la jutetan. Bueno, hasta aquí. Norbait de dute galdetuko zerbait quedó si alguien quiere que haga algún comentario de este lado pues bueno, ya efectivamente estuvimos hablando con la chavala de Compamela de Valladolid, pero decía, claro, que llegar hasta aquí para estar aquí presente, que era un poco difícil. Lo mismo le pasaba al chavalote de, Jael ¿no? Pero bueno, estaban muy contentos de, haber sido, bueno, pues les dimos una buena noticia, ¿no? Cuando les llamamos y les dijimos que habían sido, eh, pues bueno, reconocidos como los ganadores, ¿no? Y la ganadora. Y, yo tengo una pregunta que cuando estoy ahora que sabéis quiénes son o cómo es, eh, los participantes eh, en, el, eh, en, el, en el certamen este eh, se identifican o son homosexuales o... Ya, ya te o, escuchaba antes lo que has planteado. no necesariamente, no. ¿eh? No, no, no, no. no. no pues necesariamente. si, no es igual del mundo... Eso, eso, mundo. Da denuncia, o sea, es para todo el mundo. ¿es? En principio, lo que sí es lo que tiene las bases del, certamen de este de literatura, lo que sí tiene, hemos marcado es que tenga que ver con temas relacionados con el lesbianismo, la transexualidad o la homosexualidad, porque eso es el objetivo que, como sabemos, quienes estamos aquí, pues Santi fue eh, una persona que se comprometió muy fuerte con la lucha de liberación gay y, eso es lo que queremos que quede ahí claro, ¿no? Porque hoy en día, aunque se han dado pasitos adelante, gracias en parte también a, su labor, ¿no? A su trabajo, a su dedicación, etcétera, hay que continuar. Y esto es un medio. Desde Egan creemos que esto es un medio para que en la intimidad de, cada cual se pongan a escribir, se hable, se, se siga sensibilizando a la ciudadanía ¿no? que, hace falta. Pero no es, exclusivo para personas mm, gays, lesbianas o transexuales. Sí, y los que participan... Eh, mm, ni idea, no, sé, o sea, igual sé. no sé si serán gays o no, pero tampoco les hemos preguntado. Ni ¿eh? es importante. Ni, no, tampoco es importante, efectivamente. Lo que nos importa es lo que cuentan, ¿no? y recojo la, la propuesta de haber de, el, el apartado ese para el euskera, de sobre euskera, ¿no? Más específico, bueno, ya lo hablaremos. Y dentro de dos años a ver si en vez de ser 17 y solamente el bacalicán y pues igual modifica tu co en e e EABEN. Y eh, si sí, 10 en euskera y, y 25 en castellano. Eh? Pues bueno, gure alde, da, eskerrik asko eta mm, urrengo laugarren Madelon literatur zaria, ez, eh, behaketa. Bai? Hmm. Eskerrik asko Galbada ze kantatu Baina ekatzu maria Dena ez berdin Kusi dezadan erretegia. Egunero, sortzitan. Erretegia. Errepikapena. Guardiko. Ordu batean. Erretegia. Ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza. Punto net. FM. Eus. ostiraleko erretegia en ari zara zintzilik irratian. Desde el colectivo Cultural La Ilusión, llegando a la fecha del 12 de diciembre, aniversario del levantamiento en la guarnición militar de Jaca, a favor de la República y contra la dictadura de Primo Rivera, cuestión esta que da nombre a la calle Mártires de la Libertad, queremos hacer una ofrenda floral el día 12 a las 12 del mediodía, para lo cual contamos con una explicación realizada por Rafa Vandrés en la que se nos informa de los hechos que sucedieron y dieron motivo y origen al nombre de la calle. Sin más, invitamos a todo el mundo que se quiera sumar a que lo mismo que en aquellos tiempos revueltos hubo una decisión a favor de la libertad, también en este momento estamos necesitados de una respuesta similar. Arratsalde on den hori, hemen gaude elkarrizketa bat egin aian, e, egun hauetan e, kasualitatez guain dela urtepila bat, eh euskera Errenteriako kale bati jarritako izena Martires dela la edo famatua den hori, sorionez ezagutu dugu persona bat alegia. Errapel Bandrez, Rafael Bandrez, eta gurekin dago Ola, nola azalpenak Eh, hemos tenido la suerte de tropezarnos con Rafael Vandrés y queremos hacer una entrevista para dar a conocer el porqué del nombre Mártires de la Libertad, calle de Rentería, que seguramente pensamos el origen es desconocido. Para eso tenemos con nosotros a Rafael Vandrés y él mismo nos va a dar la explicación. La Avenida de los mártires de la libertad, desde el puente del Panier, como popularmente se le sigue llamando, hasta la estación de Renfe, a la que se debe esta denominación y tiene su origen en hace 82 años, que se cumplen el miércoles. Sucedió el 12 de diciembre de 1930, se produjo en la guarnición militar de Jaca un levantamiento republicano contra la dictadura de Primo Rivera, acaudillado por los capitanes Fermín Garlán Rodríguez y Ángel García Hernández, que abordado el mismo fueron fusilados ambos capitanes dos días más tarde en Huesca, el día 14. Este hecho repercutió en la política del Estado en las elecciones municipales del 14 de abril de 1931, al proclamarse la Segunda República, siendo de Ibar el primer pueblo que lo hizo. Fueron estas elecciones las primeras que votaron las mujeres. Entre los soldados que se unieron al levantamiento se encontraban, cumpliendo la mili en Jaca, los renterianos José Manuel Clavero García, Policarpo Ruzola y Pablo García García, a quienes en abril de 1988 realicé una entrevista. tenía este entonces, Pablo, 79 años y los otros dos habían fallecido. Clavero trabajó en Niesen y Ruzola era del caserío Iguiburu de San Marcos y mi interlocutor, Pablo García, ferroviario vecino nuestro en Casas Nuevas, falleció el 13 de marzo de 1993 a los 84 años. Pablo García, que era el cabo de transmisiones, nos relató así aquel suceso. Ese día 12 de diciembre fuimos levantados a primera hora de la mañana y reunidos en el patio del Regimiento de Infantería Galicia 19 y del, de Ingenieros La Palma 8. El teniente coronel de este regimiento era el renteriano Bonificio Echeverría. A continuación, tomaron las calles reduciendo la ciudadela, un viejo edificio amurallado donde vivía el obispo y el general gobernador Fernando Urruela, Zambría, así como los cuarteles donde se refugiaban la Guardia Civil y los carabineros. Yo, que hacía guardia en las afueras de Jaca, tuve un percance con un oficial, percance que pudo haber terminado trágicamente, pero al final razonamos y el incidente solamente me costó un arresto. Cuando me relevaron de la guardia, me cambié de ropa en el cuartel ya que llegué empapado. Me subí a uno de los camiones con destino a Ayerle. Llegamos por la noche, en el camino tuvimos varios enfrentamientos hasta llegar a Cilla, donde nos esperaban las fuerzas de caballería del general Doya, que nos disparaban cogiéndonos de sorpresa me refugié en una caseta y recogí a todos los heridos que pude. Me capturaron prisionero e ingresé en la cárcel de Huesca. A los pocos días nos llevaron a un cuartel donde estaba toda la tropa que se había unido al levantamiento. Era un cuartel sin terminar, lleno de nieve, sin comunicación. Nos encontrábamos sin ropa adecuada y todos los días haciendo maniobras. Por fin nos metieron en un tren y nos llevaron a África. Nuestro regimiento, Galicia 19, fue a Melilla y el de ingenieros, La Palma 8, a Ceuta. Ingresamos en una compañía disciplinaria divididos en pequeños grupos trabajando mucho y dirigidos a latigazos, pasando muchas calamidades y mucha hambre. Llegó la ansiada libertad el 14 de abril de 1931. Al llegar a Madrid nos esperaban los alcaldes de nuestras poblaciones. Por Rentería se encontraba don Paulino García Marcharán, que nos acompañó en el tren. Llegamos a Rentería el 25 de abril donde nos esperaban en la estación la banda de música del pueblo, la, corporación y muchos vecinos de la villa. Nos llevaron a hombros desde la estación de los caminos de hierro del norte de España. Por eso a esta estación la gente mayor la sigue llamando del norte. Desde 1944 dicha estación, que era de una compañía inglesa, pasó a denominarse Renfe y a hombros pasaron por casas nuevas, escuchándose vivas a Pablo al pasar frente a su casa y su familia en el balcón e hicieron una parada para formar algo, para tomar algo en el Café Bar Cantábrico, hoy Ciclo Siñaki, justo antes de llegar al puente de Aurrera del río Yazno y por la Alameda entraron en el ayuntamiento y después al Círculo Liberal. Actualmente está el Juzgado de Paz después del derribo del Círculo Liberal y hacer otra construcción y cambiar también el nombre de su calle de Ferial a Sempelar el 8 del 12 de 1969, centenario del fallecimiento de Sempelas, precisamente. En abril hizo 81 años del regreso a casa de Pablo. Por aquellas fechas era rara la casa que no tenía ...la foto de los dos capitanes fusilados, Fermín Galán y Ángel García, con la bandera republicana al fondo. En Rentería, la Avenida de los Mártires de la Libertad conmemora esta gesta y tras la proclamación de la Segunda República se la puso este nombre en 1932, a petición de un pasaitarra en la casa del pueblo que estaba en, de jefe de estación del Topo. Se solicitaba, se solicitara al ayuntamiento, aunque fue quitada por otro motivo en 1936. Volvió a recuperarse otra vez tras la vuelta a las votaciones municipales en 1979. Antes se la denominaba Avenida de la Estación. Pablo García García nació en San Asensio, Logroño, el 18 de noviembre de 1908. Al ser hijo de ferroviario, recorrió varias provincias instalándose en Rentería en 1924. Su padre, era factor del norte y Pablo trabajó en Galletas Olivet hasta 1928, año en el que ingresa como meritorio en el norte, luego la Mili en Jaca, después volvió a ingresar en el norte como factor auxiliar. Fue nombrado fijo en 1934 y destinado a Cartagena, después anduvo por Irún y Zumárraga población donde le sorprendió la guerra civil. Durante la guerra recorre todo el norte, pasa a Francia y luego a Barcelona. En 1937, al regresar al frente de Santoña, cae prisionero y estuvo encarcelado durante dos meses y 14 días. Al regresar a Rentería, es admitido en el norte como factor de Zumárraga en 1940 es destinado a pasajes y después y desde 1976 estuvo jubilado hasta su fallecimiento. Recordó, todo esto sin arrepentirse de nada, lamentando que la República no tuviera una mayor continuidad. sus distracciones fueron los recuerdos y la dedicación de una huerta que inició su padre después de jubilarse junto a la estación de Lezo Rentería. Finalizamos recordando que Rentería sufrió en 1933 dos riadas, las mayores que ha sufrido, con tres metros de altura de agua por sus calles. La primera fue el 16 de junio y la segunda el 12 de octubre que, provocó serias pérdidas en su variada industria, acudiendo todo el gobierno de la República a la villa, cuyo presidente, Alcalá Zamora, visitó a un conocido de juventud que vivía en el segundo piso de la calle Santa María, edificio hoy adaptado al ayuntamiento, lo que hizo que en la plaza se juntara mucho público saliendo dicho presidente a saludar al balcón. Hubo proyectos para solucionar las riadas que se realizaron finalizando los finalizándolas el alcalde de La Paza razón tenía Pablo lamentando lamentándose o lamentando que no tuviese una mayor continuidad. Pues nada más. Informativo Act. y irratia. Otsak zabaltzen. Pues este pequeño acto que es un recuerdo del por qué el nombre de la calle Mártires de la Libertad, que es el recuerdo del famoso levantamiento a favor de la República y en contra de la dictadura de Primo de Rivera, pues creemos que es interesante que sirva para que de alguna manera el pueblo de Rentería pueda conocer el porqué del nombre de esta calle. Si con este pequeño acto hemos contribuido a crear una sociedad un poco más un poco más libre, pues nos damos por satisfechos y ese es nuestro deseo. Suerte. Queremos agradecer esencialmente a Rafael Vandrés por haber sido la principal fuente de información que nos ha posibilitado hacer este pequeño acto. Sin más, suerte. Erretegia Egunero Sortzi terdietan Erretegia Errepikapena Guardiko Ordu batean Erretegia Ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza Zintzirik Punto Net FM Eus Gaueko erretegia entzuten ari zara zintzilik irratian. Bueno, eta jarraitzen duzu ez, eh, irratiko erretegia entzuten, eta ja behin abendu iristen denean, eta ja iristen direnean, eta pixka gara hauek iristen direnean urte bukaerakoak, ba urtero urtero, ba lesora juten geha eta lesora zergatik, zen bertan txerri dago, eta txerri muño norkesan bertzuen, ba hogeita biatzi urte betetzen ditu aurten, justo ba abenduaren 17an izaten da bere bere egun potoloa 27 27 urte ba okupatu zela lesoko txerri muño baserria eta bueno urtero urtero bezala ba, bertako kideek ba potoloa egin dute ba egun hauetarako ustu telefonaren bestaldean txerri muñoko mairi daukagula kaixo gabon apa gabon apa gabon somos alzate bueno ondo menche pues ya urtemuak egitara honekin eta eta bueno, ba goguekin. Mhm. Goguekin egia izan. Pentsatzen du prestatzen ere denbora de jende pasako zenutela, ez? Asambladak egiten eta lokoa, ba azkeneko jaietan ibiliko sinatela, ba burubelarri. Bai, bai, bai, xe, ba normalian baino baino asamblea egiten, ba gehiagotan biltzen eta hola eta bueno, eh posik, posik, ze eh, ikusi da badu dela goguak eta eta bueno, pues, pues hola, eta da, egitara gola xume bat bine zabala. Agian, bueno, baten bat, ba, guruko norbait, edo kanpotik antzuten digun norbait, bat txerrimuñora, agertu baldimazen jaietan, ba ikusiko zuen bertan etxean egin diren aldaketak, baina badago jende ere bai urtero urtero ba urte agertzen dena ba bertako baskarira eta bertako kontzertutara tola eta agertzen direnean agian sorpresatxo bat emango dute zen urtean zehar ba lande xente egin duzu etxerri barruan ez da? bai, bai, bai, bai, ba, ba hortxe, ba, beko, beko solairuan edo ikuluan, ba, onda aldaketa gehien, ez, ba, leno barra zegoen tokian, orain, e, holtza bat, destena toki bat, e, finko bat jarri da, eta barra, ba, ba, besti da, eta, bueno, arriatea dare bai, e, argindarran instalakuntza ere berritu da, eta, bueno, bai, india gauza, gauza, mhm. Eta itxura, itxura zere, ba, antzematen da, ez, azterketa eman dela, eta, eta oberako, mhm. oberako nik uste dut. Tximinia zenuten leko saldatuko, ez da, segiten duen hotzarekin egun hauetan, hortxe garraituko du, ez? Eta, eta ez peleoten da, ez peleoten, <laughs> jarraitzen da, txerri muñoz. Bale, ba, oso ondo. Bueno, eh, gero esan baita ere, baitare, bueno, lehen gurtean zueken egon ginen baitare, eta hor saltsa de xente egon zen, ba, erriko gazteekin, gazte batzuekin, esango du, ez, zeu ere gazte, gaztea azara, txer guñoko baitare, esan dezago gazte batzuekin ez daki zen, eta hain berri hori martxan, ez daki, nola, ikusten dugu gitarra guare egin duzula, asamlak ere bai, e, osasun txuz hau dute, Ba, ba, bai, bai, nik uste, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, egontzak konbibentzi zaiakera bat, e, etzun funtzionatu, eta, eta bueno, hortik ere, ba, ba, hausnarketarako bide bat ere zabaldu zan. Barrenea hausnarketarako bide bat ere zabaldu zan, e, denbora pila eman, eman zan, hor, e, pues, pues bakoitzak ere, ba, bere ikuspuntua ematen, ba, zerrimuño inguruan zen nahi genuen, eta, eta nola, nola berpistu zezak, egenezak eh, egun ba, ba txerri muño, eta bueno, nola ze aurrera bide jarret. Eh, bueno, bos, horre emanda, emanda zorketa bat. Bain ba, pixka bat geldi, geldi dago edo, baino, baino bueno, eh, a ber, a ber, ba, ekiten diegun berriro. Ba, normala da, ez, oen, ja, egitaragua ez, urte mugako egitaragoa egiten ari mazadete, hemen eh, aurrean dako gu txartela, beti bezala oso txartel kurioso eta polita, beti esaten dira bereziak txerrimuñoko ekatela atzen dituzuen kartela, behin baino gehiagotan minutu batzu pasaber dira begiratzen, ea, ea zer dioen txartel ba, bueno, <laughs> gure entzuleka dut entzungo, baina, bueno, begiratzen bali magute gure web horrira emendikan, ba, ordu batzutara, ba, bertan, bertan jarriko dugu txartel hori, ordan, ikusiko dute, zergatik esaten dugu nau, eta bertan jartzen du baita ere, abenduak amala, oma osa amasei, oita behatzi urte bertan, amazazpi meretzito hogeita eru, eta agertzen da baita ere litra potolotan autogestioa bizitzen, ez? Agian txerri muñoren ezogarritako bat hori da, ez? Autogestioarena bizitzen, ba, hainbeste urte pasatzea, ez, hogeita behatzi urte, ez Bai, bai, bai, bai, bai, ba, jogia zen, ba, digarria, ez, horako proiektu bat, hainbeste urte ez biziri mantentzia eta autogestioan, ez, pues, erakusten du, da ba, posible dela, eta, ba, badago lagaitasuna, ez, hori aurre Eta, bueno, gaingo dinamikare hortan, hortan dago, ez, ba, asamblea ere egiten ditugu, ba, pare bat, astean behin eta eta autzora ere ba bila beltan den maiztasun horrekin eta pixka bat ba, hartan oinarritzen da ez nik dut ba autogestioa edo eta asambladatan ere bai mm gero sortzen diren ekintzetan ere bai Hori da, tekintzak aipatu dituzu, eta igual oberena, ba, ja, ostegunetik, ba, u urrengo asteko igandera bitarte bagauza badituzue, orduan agian azten gara, ez? Ez bazaz zu gaizkiruitzen, azten ba, gara, bai, igual. Bai, bai, Ostegune amairu, ez? Abenduaren amairuan, ba, zer ikutu Ja, bihar bertan, bihar bertan, ba, Egeo Kantauri itxezua txirrindaz diapositiba menaldia dago, zazpiter ditan, txirri muñoz bertan, eta ondoren, egon goda, ba, pintxo poteo, Jarriko dia pintxo batzuk, eta, bueno, pues, elkartu nahi duen antzako. Hori biharta, gero. Gero, bai, ostiralian, bai, amalau, izango zen, ba, argazki proiektzio bat, azpitan, txerri muñoko goita behatzi urte. E, izango da, ba, ba urte luze hauetan, ba, bildu dien eta argazkiak eta ba, proiektatuko dira. Mhm. Ondoren, ba, sortitako e, presen aldeko enkartela da joateko urbitzeko pues bueno, deialdi da, bertan joaldunak ongo dira, eta bar, Eta hori izango zan lezako plazatik, sortzitan hasiko zan. Eta horren ondoren, e, gaueko amarretan, ba, afari autogestionatua ingo genuke. Eta horren ondoren, ba, sortzen dana, eta jai improvisatua jarria da, baina, bueno, oza, ber, gogoekin etortzen da jendia. Ba, beti esaten da gero festarako gogoa faldu ondoren. Aipatu dituzu joaldunak ere bai, eta enkartelara juteko deialdia joaldunekin, aipatu behar da baitare joaldunak ez badu gaizki goratzen, ba, goita bosgarren urte mugegintzenean txerrimuñorena, orduan, ez dakileenengo izango zen, baina orduan txerrimuñoko jende bat atea zen, bai, joarekin orduan jotzen, eta gero ordu eskerosti, ba, jarraitu egin dutela, ez da, da txerrimuñoko jendea badagoela, ez, joaldunen artean. Bai, bai, bai, bai, bai, nire ez eh, baten bat bai <laughs> bai ezagutzen dudala, ez dakit noiz txikan egia zen egiten hasi edo mantendu dan hogeita bosgarren. Ba, dut bosgarren urte mugarekin bai. hasi bai. zela, eta gero jarraitu dula, eh, eta, eh? bueno, mhm. posteko da, ikusta baita ere batzu jarraitzen dutela hor. Mhm. Horrekin. Mm -hmm. Ta, bueno, gero larun batean, ez? Eh? Larun batean ja igual eh, egun potoloena, ez da? Bai, bai, ba, jako izitik aziko zan, ba, marter ditan, pues, asumo dago, mural margoketa bat egiteko, hor e, ondoko Euskal Herria plazan, hor bertako pareta batean, pues nahi dunak ere animatzeko, ba, ongo dela mural margoketa. E, ordu bitako, e, babarrun jatia izango da, eta, eta babarrun jatia dekin batera, ba, edo ondoren, ba, bertxolariak egon Imaginatzen dut, izango dira, baiarako eskualdeko bertsolariak. Eta gero ja, ba, hortik, ba, urrengo, urrengo izango zen kontzertuak, kontzertuak amaiketan, gaudelko amaiketan izango dira, bi taldekin, bata 25 Coming Fire eta eta bestia Patrick Punk. Eta horrekin darun bateko ametuko Igan mhm. Igandean deskanso, merezita, eta gero astelenean, ba, ja urte mugaren eguna denez, ba, Zer ebere zer ez? Aztelena, azteluak amazazpi, zen, ba, e, txirri okupatu zen eguna, eta eta horren adira edo, ba, zeiter ditan, ratzaldeko zeiter ditan, txirri eh, ba, ingo da, e, txalaparta joko da, eta, eta kazerola bat bate egingo da, okupazioan alde, edo okupazioan larrikatzeko, ez? Ah, e, eh, gara jauetan eta gertatzen ari bien gauzekin eta ba, okupazioa beharra eta aldarrikatzeko. Uste du, egoita eh, urte hauetan esan balima da, bueno, aldarri bat ber, beti beharrezko izan dena, ba, agian egun hauetan, oindikan edo urte hauetan, azkenekotan, ba, oindikan gehiago, ez da? Bai, bai, pues ikusten dugu, eh, ba, pues desauzi joen kontuakin, eh, eh, bankuen, bueno, pues, kontuekin eta, bueno, ikusten dugu ze, ze, ze goera tara, poliki-poliki, eta, bueno, pues, ba, modu bat, ba, aldarrikatzeko pues, olako iniziatibak, ez, eta, alako pues, badago, da, aukera ikere hortikan neltzeko. Eta gero urrengo asterako, ba, beste bi gauza bain dikan, ez, azte azkenean, teigandean beste bi, bi deialdi baituzue. Bai, bai, oida, aste azkenean, eh, azaroak, eh, abenduak emeretzin, izango zen, eh, arratsaldeko arratzaldeko zazpitan, bideo emanaldi bat, bideo eta tertulia, errauska, errauske joan inguruan, e, errausketari ateak izten, izena duen bideo emanaldia, eta gero, ba, hor biltzen da jendean artean, ba, ja, edo, bueno, debatia, edo sortzen dana. Eta gero, azkeni jamaitzeko, eta ja urte mugako egitaragoa ba, abenduako egitea iruan, igandian, pues, iten dugu deialdia autolanerako. lanerako. Eta oso nahi izango zen, nahi eh, goitzeko amarretan. Eta horre bai, ba, bueno, den guztia, ba, ongit horri esengo da. Pisa, muño bera, ba, bueno, jaia ondoren, ba, pixka bat berri hotxukuntzeko, ez da. Hoi da, bai. <laughs> epatu ba, zu baitera, azta azkeneko arruzketari, ateak izten hor bideo eman aldia eta tertulia, eta baita le da gai bat, ba, leso, ba, bueno, azkeneko urteetan, ba, vuelta kada bila, aurreko aztean ginen, hemen hitz egiten, beguzikoekin, ba, Leso eta San Juan artean dagoen termika ah, zikin hori ja itxiko digutelako ba, zorion zen, baina nor badetare herrian badago, leson bertan badago ba, nahiko saltxa ba, tesatekoarekin eta zaborren kudaketarekin, eta horrela pentsatzen du ba, ba, bide horren ondoren baita bat tertule horretan ba, gai hauek agertuko direla. Mhm. Oixe, hoi da ere bai, ba, ber, jendia biltzen dan, eta, eta bueno, pues, bideoa ikusteaz aparte, ba, gero, ba, da, bueno, pues bakoitzak ere aukera daukala. Mm. Ah, aurrekoan eh, aipatzen zian eh, Aurrekoan aipatzen zian lagun bate eh, baita ere Zatezateko eta berziklatzearen roi honeken esaten zian Joe, hemen lehenengo akase ziren egiten Txerri izan esan ziren, orain dela ja Ez Ez dakizen bat urte bueno, egia da, ez da mhm. Olako, konsientzia hori baita ere, ba, bai, amalurrarekiko, eta bai, ba, saborra kudeatzeko, eta hori, ba, aspalditik txerri muñon badagoela ja ondo landuta, ez? Bai. Bueno, ba, Mairi, ba, hoxe, ba, gure ez dakik, gonbidapena egin jendeari, sustei zugu zuri azkeneko gonbidapena egiten, eta eskerrak ematea gurekin egoteagatik, eta... Bale, ba, ba, hoxe, pues, pues ikusten da ba, ba, aukera, aukera zabala, ez, ba, etorri nahi durentzako, egun ezberdinetan, eta, eta, ekintza, ekimen daudela, eta, ba, ba, jendia animatu da dira. Hor, e, <laughs> atia zabari daudela eta eta goxi goten dela hor, eta, eta bueno, pues, animatu da dira. Eta, kezoi ba, ba zabaltzea ere, eta jendia animatzea Ba, eskarrik asko gurekin egote gati, ba, kigu zaudetela gaur bertan ere bai, orduan, ba, usten zaitugu, eta mi esker, ikusiko beha. Vale, ba, jo. Venga, mi esker. ayer, ayer en Príncipe en un festival que no tuvo excesiva publicidad, pero me figuro que estaría a reventar el asunto. Seguimos las 5 bueno, eh, eh, eh, ¿Y esto de Sotura tienen manqueta o algo así? ¡Sotora rock and roll! ¡Sotora rock and roll! ¡Sotora rock and roll! ¡Sotora rock and roll! ¡Sotora, sotora, sotora! siento abandonar, la propia trabajar, me merezco bailar, no se puede pedir más, no me caso a la más, y algo más, se me puede desarmar, aquí nada va a pasar, si el ritmo es compás, y el viento no pasa. in my life. guri ere gustatuko litzaiguke ba sutura taldea ta bestein bat talde baita ere bai eskualdekoak eta bai beste hainbalekutakoa, ba, horretan, nonbait edo lokal desente batean, ba, bai jo, bai ensaiatu, bai kondiziotan gauzak egiten alizatea. Tauskotan esan izan dugun bezala, ba, zintzelik eratitik, ba, hori herri honetan, benetan, azkenek urtetan oso oso zaila da. Hor dagoente, ba, daude beste taberna batzu baitare, ba, bere lan egiten dutenak, baina, bueno, gauza ez dago, ez dago zondo. Telefonaren beste aldean, telefonaren beste aldean, jo miner daukagu, musikaria, herrikoa baita bera, eta bera, ba, bueno, pixka komentatuko digu, ba, ekimen baten berri, bai, haupa, Jon? Kaixo. Kaixo, gabon. Bueno, badakigu, iritsi zeigu mesua bat, ba, esan ez, ba, herriko musika gile eta musika sale bat zuen artean, ba, bueno, snorketa bat egin duzuela, eta, bueno, pixka bat egitasmo bat daukazula, ez, esku artean, zer, zer da pentsatzen ari zaetena? Bueno, lehenik eta behin nahi pentsatzen, e, ba, bueno, ba, urartean e, eh, biltzea, ikusi bueno, alako ba, diagnosiki diagnosi txiki bat egin, momentu honetan ea taldea zenbat talde egon daiteke herrian, ba lokali gabe, zen daiteke talde musika taldea, edo beste aktibidade kulturaletako taldeak ere bai, eh. Eh, um, dela urte, ba antzeko prozesu bat egin genuen, ba hor hasi ba, eh, konkretuki musika taldeak izan ginen eta hor hortik sortu zen gero ente, e, asoziazio bezala osatu ginen, eta horren adira, ba, bueno, ba, lortu genitu lokalak, ez? Baina, karo, hori azken finean, ba, bueno, azken urte hauetan horrela funtzionatu izan dugu, e, eta talde lokalen gabezia bideratu da nola baite entera, eta ente, ba, bueno, lokal konkretu batu ditu, eta, bueno, ba, nola asetu du, e, ba, eskari hori, ez? E, zerrendak egon dira, e, itxoite zerrendak, eta, bueno, ba, taldeak sartu izan dira, hor, ez? Baina, karo, momentu honetan ikusten dugu, ba, ente dagola erabat saturatua, e, talez gainezka dago, eta, bueno, ba, jazken urte hauetan e, ikusten, konturatzen ginen, ba, bueno, ba, aparte zamalbiden dagoela, urti dagoela, ba, herrian egon daitezke talde asko, ba, bueno, ba, ez, e, bueno, loke lokalika bedagona, badakite enten sartea oso zaila dala, eta enten nola baitola, e, klub privatu batean bihurtu dala, ez dago rotaziorik, eta hor da, ba, bueno, ikusten hemen, ba, zibergen elkartzen, ikusten abertzen bertzen bat alde gonda e, ba, bueno, ba, arazonekin, eta, bueno, a ber, soluzio bilatu daitezken, ez? Ba, ba, momentu ona izan daiteke, ba, horrela, ba, elkartzeko, ikusteko, ba, bueno, zenbat garen, eta balio bideak aurkitzeko. Mhm. Aldi berean, ikusten dugu baita ere, ba, e, bai eskualde mailan, e, ba, erizu arazoa daudela, ba, bueno, kontratuak egin alizateko, ba, e, batetik ba ez dagolako leku bat nun egin daitekeen ba programazio ba ohiko programazio bat e, nun e, infrastruktura aldetika bai ba zektasuna gaude eta baitare burokratikoki ba administrazio aldetikan ba ez garrisko ba traba burokratikoak hartzen dizira ba ozen gauza altolatzeko ez horrek egindu ba ba, inguruko ba, aktibide kultural musikalak ba, ba, bera egitea, ez? Nola, E, gure herria izan da, urte, urte askotan, ba, e, eredu, <laughs> ez? E, zenbait herrientzat, ba, ba, zenbait kontzertu egiten zirelako, eta ba, nola, eta, e, taldeak eta ba, elkartu zirelako, eta lako asoziazio bat, eta, bueno, ba, ziren dena oso proiektu dela, baina, ba, gainbera bat eukidu, gainbera normal bat, eta, bueno, ba, hausnarketa prozesu batean sartu nahi dugu, eta bea zartatzen den. Mhm. Hor badagoena da ez, horrek eh, urtean sortu zena baitare, eta bueno, nik baita bide beretik igual jundaitekela, oarzo oarzo musikaren ba, zera, ez talde pilo bat elkartu eh, ziren, sineten, eta bueno, gauza batzuk ere egiten dira, zoen dela gutxi baitare, ba, ba, pasei San Pedroko ba, proizan ba, hor egintzen ekitaldi bat, eta bueno, alako goza batzu, batzuk egiten dira, baina igual ez du entekoek ere bai, oen dela gutxi, oen dela jabete eskaz, ba, ala me baita ere kontzertu potente bat egin zuten, baina ez, agian falta dena da, de una ez, astero edo astebururoko, ba, pixka bat, hor, dinamika bat sortzea, ez? Bai, bai, gero, askotan ere komentatu dugu gure artean, eh, ze garai batean bazego dela ba, e, olako utxune e, bueno, toda mm, olako lokal diafano bat hasiera batean ba, frontoi municipala ditekena. Mhm. E, bueno, ba herri erabilera bat egiten zan ta tartean ba, programazioa ba elkarte desberdinak, ba guatzen ba, txitxarri edo ente berak kontzertuak antolatzen genitun, gu ba, <laughs> e, frontoia prestatzen genuen horretarako, eta, bueno, ba, zuen aldi berean, ba, elkartak eta finantzatzeko, ez da? Baina horrek sortzen zuen, herrian zehar, ba, urtean, e, ba, igual, ba, ez dakit, e, kontzertu egitea, eta maila altuko kontzertuak, ez? Eta horregatik heredu ba, eredu ginen toki askontza, jo, berentia beti dakazute kasute, beti da kontzertuak eta jo, ba hori ba, ba primeran zeu, ez baina, claro, fronto ya botasan, ero niesen erabili izan eta mhm. hor bai ente bai hor eh ba, zituen e, soinu bideo tailerrekin eta horrela, ba elkarlanean e, ba probatu bat izan ziren zemai kontzertu ere bai, baina gero eh bueno, e, gaur egungo niesenen proiektua eta obrak martxan eta hoy dena bertan bera gelditu zen eta etzan alternativari bilatu eta aurten konturatu gara ba udaranta ba gabiarekin ba holako toki diafano bat nun era batutxa utxa programazioz <laughs> utxa infrastrukturaz ba egote utxarekin ba zigara gauza ba, mikrofono irekia, e, kontzertua, olako zenbait aktibidad, eta esan, oh, hemen, haizu, ba, e, <laughs> toki bat behar dugu. Toki bat behar dugu, nola bat, de, ba, programazio egiteko, ba, elkarte desberdinak izan daiteke ente, oarzu musika, eta ba, ez, eta, bueno, gaitare, eta interesante izango litzateke nire orain hau nire ikuspegi personala da ba bai ente eta musikaren artean ba bueno lotura batzuk egitea e, ente azkenean e, ba, lokalan inguruan emubitzen den jende bada, baina ikusten dugu ba hori zabaldu behar eta ikuspegi ba, <laughs> e, eh, oizte hori pixka bat, e, eh, nola baite eh, jarri behar herriaren zerbitzu ez azken bidean, e, bueno, ba, bilera balioko dute, ba, hori ba, eta, bueno, ba, agia moitu beharko dira gauza batzuk, ez bai. <laughs> Bueno, ea, bai, ea hola xeden, ez, e, eh, berez badaude gauzak ez hortikana aipatzeitu zuen, te aipatzen da, kabi aipatu duzu, ba urtean zehar egin dira goza batzuko, baina, ba ez dago berta, ma hortikan gutxin ba, ba egitaz batea baldima da, dago arzu musika ia sortu zena, orduan, pixka bat honi guztiari forme matea, talde pilo, ba, zuk aipatu duzu bezala, ba enten ez dago lista espero olako ondia dago, talde pilo ba berain lokaletan, askotan lokal faltan baitare, eta bueno, aber horretarako balio duen, eta bueno, agian gogoratzea, ez, non bilduko zaeten, eta orduak, eta norentzako dagoen irikia, ez, eialdia. Eh, bai, <laughs> eh, zintzilik irratian izango dala, eh, eta uste te guardiko amabitan dala, ez? Mm, eh. Gure iritsi zaigun informazioan bai, eh, abenduaren amabostean, zintzilik irratian, vale. bai, herrerian, Tomas López Saspi, kalean, eta eguardiko amabitan, oitxe. Bai, bai, bai, aipatu behar dugu, bueno, bai, musikala, ez dala bakarrikan e, eh, musikatzalde entzat, izan daiteke ozen konjunto instrumental, e, baita izan daiteke ba, antzerki nabiltzanak, edo, bueno, irekia da, era bat, eta, bueno, ba, eskenean eh, lokalen demanda eta hori, ba, pentsatzen dugu handia dala, ja guk e, aurreko urtean e, diagnosi batzuk egin genituen, eta ikusten dugu ez dala bakarrik arazoa musikoena, beste zemai jendeena da, eta jo, olako herri musikal bat izan da horre eta ba, irutzen zait musika betik edutzen dela bigarren planoa gure balore fortetako bat da eta uste herri bezala ba, e, ba, balio hori erabili behar dugula gure herrian ez? Ba, hori egin alizateko izateko. E, uste te, infrastruktura faltar ditugu e, eta eta izugarrizko ba, sortzaile taldea dago, e, musikari musikari asko daude eta nik uste ba, badagola hori bultzatzerik eta bueno, asko dena asko kirazi, asko irabaziko litzateke alderri horretatik Bos, ba, ondo, Jon, a ber, ber, zuen berri ona jasoten ditugun urrengo, urrengo bie, eh, hilabetetan eta ea eh, ber ba pizka ba, hemengo ba estena musikal hori kulturala ba pizka ba zabaltzen den zeren kentzen tabernaren bat edo beste gaztetxea eta gero aipatu, ba, ez daki, piskaturutia ojunda mogambo edo lakoren ba, ba, ba eskaz, eskaz gabiltza, eta, bueno, ikusten da jendea gogotxu zabiltzatela, eta, bueno, a ber, a ber zerbait adatzen den, animo. Ba, hori garantzitxo izango nizatek, gainera ondo, ba, e, zaigu, eta oso ondo komunikatuta dagoela, e, bai, ba, bai, jo, ba, topu autobusa trena, e, ba, nik uste de herri rockeroa dala, eta ba, hori aprobetsatu behar da hori balio gari bat eta ez da sekula ez da abordatu ondo eta nik uste momentan esan daitekela e, eh, ba, elkartzen bagara zenbai jende eta indarra egiten badugu ba, ba, zan momentu bat zarko Boixe, bai. ba, guztia, ez, ba, herrerian, zintzerik irratean egoitzan, ba, larun bat honetan, abenduak amaboz, ba, eguardeko amabitan. Hori da, mi esker. Hori da, basuri ba, gure kene gota gati, venga, no, ah, ondo segi. Agur. Venga, jo. Erretegia. Egunero. Sortzi terdietan. Erretegia. Errepikapena. Guardiko. Ordu batean. Erretegia. Ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza. Zintzilik.net FM Eur. Ostiraleko erretegia entzuten ari zara zintzilik irratian. Eta zer mugida erazten da horreagako guda izeneko kantua. Gure kantua derekatu. Ez dia asola gure iraganak. Etorkizuna, errotik moztu nahi zigutek.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 Oretakoga.info marra atxikimendua. Gidoia eman. Edo oarson gazte bat ez punto blogspot.com Ez dira gure itza bukatu. Eto eskuetan daukagu. Tatu ZIRKUS espetxen aurkako topaketak. Abenduak hogeita bat, hogeita bi eta hogeita iruan, Eibarko gaztetxean. Tatuatai ezberdinak, itzaldiak, kontzertuak, ikuskizun aparta. Tinta presoen alde! Tatu zirkus! Festival Anticarcelario. 21, 22 y 23 de diciembre. Eibar Gastechean. Seremos Diferentes tatuadores, conciertos, charlas. Un gran espectáculo. Y tinta pro Erretegia, egunero sortzitan zure saio kontrainformatiboa. Gurekin harremanetan jartzeko, zintzilik abildua sindominio.net, facebook.com marra zintzilik edo twitter.com marra zintzilik.